94.9 Açık Radyo'da Fransız Öpücüğü'nde yeniden birlikteyiz. Fransız müziğinin tabiri caizse gizli hazinelerini keşfediyoruz bu programda. E, bu isimlerden biriyle başladık programın ikinci yarısına da. Şu ana kadar yalnızca iki albüm yayınlayan Jean-François Cohen 1993 tarihli La Tour de Pise yani Pisa Kulesi adlı şarkısını seslendirdi e, müzik kariyerini 80'li yılların başında kurulan ve neoromantizm akımının Fransa'daki temsilcilerinden sayılan Modern Guy grubunun gitaristi olarak başlamıştı Cohen. E, pop müziğin hafifliğiyle rock müziğin minimalizmini aynı potada eriten 1993 tarihli ilk albümüyle de eleştirmenlerden tam not almıştı. E, az önce dinlediğimiz albümün açılış parçası La Tour de Pise'in Michel Gondry tarafından çekilen video klibiyle de büyük yankı uyandırmıştı. Ancak Cohen albüm sonrasında 11 yıl sürecek bir inzivaya çekilmişti. 2004'te ee, oldukça melankolik bir atmosfere sahip Viv Lamour ile bir kez daha basının ilgi odağı haline gelse de bu albüm onun sesini geniş kitlelere duyurmasına yetmemişti. Ee, şimdi sırada yine sesini geniş kitlelere duyuramadan hayata genç yaşta veda eden bir isim var. Jehan Jonas. 1944'te ee, Paris'te dünyaya gelmiş sanatçı. Bir süre Fransız demir yollarında işçilik yaptıktan sonra 1964'ten itibaren kabarelerde sahne almaya başlamış. 1966'da e, piyasaya çıkan ilk 33'lüğü Comdire Zazi e, onu George Chelon'la birlikte klasik şanson geleneğinin en büyük umutlarından biri haline getirmiş. 1967 e, ile 73 yılları arasında arka arkaya çıkardığı albümlerin sonrasında 1974'ten itibaren farklı işçi sendikalarının düzenlediği organizasyonlarda da boy göstermiş. E, yazdığı isyan ve ironi dolu şarkıların yanı sıra birçok skeç ve tiyatro oyununu da kaleme almış bu marjinal sanatçı. 1980'de de henüz 36 yaşındayken bir beyin tümörüne yenik düşerek yaşamını yitirmiş. E, şimdi jean Jonas'tan iki parça dinleyeceğiz arka arkaya. Önce 1966 tarihli Le Manège adlı şarkıyı seslendirecek sanatçı. Daha sonra da Fransız halkının yaşam tarzını eleştirdiği Mantalite Française adlı parça gelecek açık radyo mikrofonlarına. Dans mon quartier, un manège a ouvert le cortège aux souvenirs évanouis. Une musique de métronome, architecte économe ouvre ses châteaux gris. Tant de gens sont passés sans jamais regarder la crinière des chevaux. Tant de gens qui oublient que jadis eux aussi ont chez bronco. Dans mon quartier, le manège a eu le privilège d'enraciner sa vie. Sur la place, sa musique tire ses cantiques aux enfants de Paris. Tant de gens ont pris place pour gagner les espaces sur ses chevaux fanés. Que bien après le naufrage sur les écueils de l'âge, il continue de tourner. Dans mon quartier, le manège oublié sous la neige a bouclé ses regrets. Seule sa musique s'étonne de n'avoir plus personne pour compter ses couplets. Tous les gens périclitent, les enfants gravitent autour d'un vieux fauneau qui tourne obstinément sous un bras de cent ans, un vieux disque à rouleau. J'ai oublié le manège depuis que j'ai levé le siège pour changer de quartier. Mais quelque chose d'inconnu dans mon cœur continue à s'écouter tourner. que j'ai fait ma communion, dans l'épicerie de la religion, il y a eu des francs lourds sous les ponts. Je crois ni au diable ni à Dieu, mais lorsque la vie penche un peu, je brûle un cierge et ça va mieux. Je crois ni au diable ni à Dieu. Je ne suis pas superstitieux, j'ai la liberté dans les yeux et quand même de la chance au jeu. D'ailleurs, le vendredi 13 mai, je fais toujours ce qu'il me plaît, mais je ne sors pas, on ne sait jamais. Je ne suis pas superstitieux. Y a pas de racisme dans ma vie, je vais tous les ans à Tahiti, j'ai même des noirs dans mes amis. Mais si ma fille veut se marier avec un noir, c'est refusé, faut tout de même pas exagérer. Y'a a pas de racisme dans ma vie. Mon fils fera ce qu'il voudra, je ne l'empêcherai surtout pas. On est moderne ou on l'est pas. D'ailleurs, avec les relations que j'ai dans l'administration, ça posera pas beaucoup de questions. Mon fils fera ce qu'il voudra. Je t'aime, yéyé, tu es parti, je pleure, yéyé, seul dans la nuit. Oye, oye, tout est fini. Ma femme va peut-être vous étonner, mais c'est la seule que j'ai trouvée pour que ça passe à la télé. Je t'aime, yéyé, tu es parti. Je t'aime, yéyé, c'est parti. Yeah! Cihan Jonas'tan dinledik Le Manège ve Mantalite Frances. Şimdi sırada yine erken yaşta hayata veda eden bir isim var. Christine Sevre. 1931'de Paris'te dünyaya gelmiş o da. 50'li yılların ortasından itibaren sol yaka kabarelerinde boy göstermeye başlamış e, ve bu sayede 1961 yılında hayatını birleştireceği Jean Ferrat ile tanışmış. E, eşinin aksine daha mütevazi bir kariyer sürdürmüş Sevr, ilk 45'liğini de 1962'de piyasaya sürmüş. 1969'da Ferra ile birlikte çiftin yaptığı ilk ve tek düet olan La Matine'yi kaydetmiş. E, ee, Ferran'ın onun için yazdığı Tu es yani Sen Geldi'nin de yer aldığı ilk albümü Oscar'a Irma'da yine aynı yıl piyasaya çıkmış. E, olgun karakterini yansıtan sesini ustalıkla kullanıyor ve bu sayede yorumladığı parçalara apayrı bir hava katıyor Kristin Sevr. E, buna karşın kariyeri boyunca eşinin gölgesinde kalmaktan kurtulamadı sanatçı ve 1970 tarihli ikinci albümünün ardından 1972'de "Lake Lecluse'de son kez izleyici karşısına çıkarak müziğe noktayı koydu. E, bu tarihten itibaren Fera ile birlikte Ardeş'te yaşamaya başladı ve 1980'de de henüz 50 yaşındayken hayata veda etti. Şimdi arka arkaya iki parça dinleyeceğiz Kristin Sev'den. Önce Jean Ferra ile düet yaptığı 1969 tarihli La Matine gelecek açık radyo mikrofonlarına. Bunun ardından da yine Ferra imzasını taşıyan Tüe Vönü adlı parçayı seslendirecek sanatçı. La matine se lève toi debout, il est temps. Attends encore, attends, j'ai pas fini mon rêve. Le soleil nous inonde, regarde. Tant encore un peu, je refaisais le monde. Lève-toi donc, respire j'efface mille avions, une guerre, un empire je le donne au poète Allons, viens dans les vignes, le soleil est très haut. Le monde sera beau, je l'affirme, je signe. Le monde sera je l'affirme, je suis. ce temps-là, de clocher en clocher. J'enviais les pigeons qui savaient tout nicher. Auprès du ver galant, je m'endormais dans l'herbe. Mes vingt ans dans Paris cherchaient je ne sais quoi. Et quand la nuit venait me prendre dans ses bras, j'avais peur de mon ombre et la bravais super. Et puis, tu es venu. Vois, le monde est en gerbe. J'avais pour tout bagage une paire de bas, une robe trop longue et le panier du chat serré contre mon cœur comme une rose tendre. Je claquais à tout vent mes vingt ans au beffroi. J'étais sarment dans l'âtre et la flamme à la fois. Mes lèvres en gardaient toujours un goût de cendre. Et puis, tu es venu. comme mes mains tremblent. Je prenais des amants, comme on prend le métro, lorsque l'on est lassé d'avoir attendu trop un taxi dans la rue, et qu'il vente ou qu'il neige. J'attendais de les voir s'endormir contre moi, puis je déménageais à la cloche de bois, les chiens de l'aube me suivaient encore cortège. Je ne sais pas moi-même au juste qui j'étais. Étais-je folle ou sage ou les deux, je ne sais. Tant je cognais partout mes ailes malhabiles. Mais je sais qu'aujourd'hui, mais je sais qu'avec toi, je suis restée semblable à celle d'autrefois qui ne rêvait que d'être à quelque chose utile. puisque tu es venu. Vois, tout devient possible. Christine Serdan dinledik La Matine Tu es Önü. Şimdi kariyerine oyuncu olarak başlayan bir isimle devam ediyoruz programa. 1959'da La Jument Vert yani Yeşil Kısrak isimli komedi filminde rol almıştı Valérie Lagrange. İlerleyen yıllarda Roger Vadim ve Claude Lelouch gibi ünlü yönetmenlerin filmlerinde de oynadı. 1963'ün ee, Kasım ayında erkeklere yönelik Louis dergisinin kapağı için poz vermesiyle Serge Gainsbourg'un ilgisini çekti ve o ana kadar adını duyuramadığı müzik piyasasında da bir yer edinmeyi başardı. Ee, bununla birlikte popüler müzikten pek de haz etmiyordu sanatçı ve asıl tutkusu Bob Dylan ve John Baezinkilere benzer protest şarkılardı. 1980'de ee, reggae tarzındaki Faut Plume La Faire isimli parçayla kendini müzikseverlere yeniden hatırlattı Lagrange. Daha sonra da e, erkek arkadaşı In ile birlikte birçok albüme imza attı. E, ee, 90'larda Jelfs'in uyuşturucu ve alkol bağımlılığı nedeniyle yakalandığı hastalıklarla mücadele etmek zorunda kaldı. E, ve bu nedenle sanat piyasasından uzunca bir süre için kayboldu. 2000 e, yılında Benjamin Biolay ile tanışması onun için yeni bir dönüm noktası oldu. E, Onunla çalıştığı 2003 tarihli Fleuve Congo isimli albüm hem müzikseverlerden hem de eleştirmenlerden tam not aldı ve ona aynı zamanda 2004 yılında düzenlenen Victoire de la Müzik ödül töreninde yılın en iyi kadın şarkıcısı ödülünü de getirdi. Ee, şimdi bu albümün isim şarkısı gelecek açık radyo mikrofonlarına. Söz ve müziği Benjamin Biolay imzası taşıyor bu parçanın. Fleuve Congo. temps où l'on expie nos fautes, seul à la dérive, comme une barque abîmée dans l'eau vive. J'attendrai, je le jure, ton dernier murmure pour verser les premiers sanglots. Et passer le fleuve Congo, si tu baisses les yeux, tu bien haut les yeux, tu verras les oiseaux. Les oiseaux. Est-ce un bras de mer ou un détroit Longue est la déroute, la pirogue obéit dans le doute. J'attendrai, je le jure, ton dernier murmure pour verser les premiers sanglots. Et passer le fleuve Congo, si tu baisses les yeux, tu verras les roseaux. Passez le fleuve Congo. Lève bien les yeux, tu verras les oiseaux. Passer le fleuve Congo. Si tu baisses les yeux, tu verras les roseaux. Passer le fleuve Congo. Lève bien les yeux, tu verras les oiseaux. Les oiseaux. Valérie Lagrange'dan dinledik Fleuve Congo. Evet programın sonuna yaklaşıyoruz artık. Fransız öpücüğünü bu hafta müzik piyasasına 2000'li yıllarda giren bir isimle kapatacağız. Ee, Aldeber adıyla tanınan 1973 doğumlu Guillaume Aldeber fotoğrafçılık eğitimi almasına karşın e, onu gerçek anlamda heyecanlandıran sanat dalının müzik olduğunu fark etmiş ve ilk albümü Plato Tele'yi 2000 yılında yayınlamıştı. 2003'te e, piyasaya çıkan ikinci albümünün açılış parçası Saint Nituş ile adını daha geniş kitlelere duyurmayı başarmıştı sanatçı. E, şarkılarıyla tıpkı Alain Souchon gibi günlük hayattaki ufak tefek detaylarla dalga geçen bir ergen anımsatıyor Aldebar. 2008 yılından itibaren de çocuklara yönelik albümlere ağırlık verdi sanatçı. Fransız öpücüğünü bu hafta Aldeber'in ikinci albümünün açılış şarkısı olan Saint Nitouche'la kapatıyoruz. Önümüzdeki programda görüşünceye dek hoşçakalın. C'est certain, elle y pense. Avec moi, elle peut avoir confiance. Elle ne risque rien, à part un mauvais tour de rein. Je suis un garçon docile, qu'on attrape en battant des cils, et qui rougit pour trois fois rien, pour un sourire en coin. Je suis un Rémi sans famille Calimero sans coquille. J'attends, je cherche à petits pas. Je tends des perches qu'elle ne voit pas. Je suis un garçon facile qu'on attrape en tirant sur un fil, mais qui perd tous ses moyens dès qu'on lui prend la main. Je voudrais tourner cette fois ma langue dans sa bouche, lui dire que c'est la première fois. Je suis enceinte ni touche je voudrais tourner cette fois ma langue dans sa bouche, lui dire juste une dernière fois. Je suis enceinte ni touche, touche, touche. C'est vrai, je dois dire, c'est pas commode de toujours courir après les codes. La voilà qui passe sa langue sur ses lèvres. Et ça ange j'ai sans J'adore et tu es, je suis un garçon habile qui sans façon se faufile, mais qui sait jouer les puritains au moment opportun. Je voudrais tourner cette fois ma langue dans sa bouche, lui dire que c'est la première fois. Je suis un simple tout, je voudrais tourner cette fois ma langue dans sa bouche, lui dire juste une dernière fois. Je suis un simple. c'est la première fois. Je suis enceinte, mais touche je voudrais tourner cette fois. Ma langue dans sa bouche, lui dire juste une dernière fois. Je suis enceinte, mais tout, j'aurais dû tourner cette fois. La langue dans ma bouche, lui dire t'es pas la première fille avec laquelle je couche. J'aurais dû tourner cette fois. La langue dans ma bouche, elle m'a dit à la prochaine fois, m'a laissé sur la touche